أهل الذكر ذكر أهل العلم بما أنزل على الأنبياء orang-orang yang alim terhadap apa yang diturunkan kepada para al-anbiya, para nabi, mengetahui ilmunya para nabi dan rasul yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama. Jadi orang yang alim tentang tariqah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. yang dipimpin oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui Alkitab wa Sunnah dakwah para nabi dan rasul mereka berdakwah dengan cara dakwah para nabi dan rasul mereka menyebarkan agama Allah dengan cara yang ditempuh oleh para nabi dan rasul ini ulama سيدنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلصت الحديث صحيح يقول لنا الإمام أبو داود الترمذي آه، الإمام أحمد بن حنبل الإمام أبو الحديث إن العلماء آه، ورثة الأنبياء sesungguhnya ترى ulama itu نبي وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar atau dirham, tidak mewarisi uang emas, potongan-potongan emas dan perak. Innama warraqul ilma. Hanya saja tidak lain pakai huruf innama itu hasil. Itu yang tersebut, yang tidak disebut tidak termasuk. Innama warraqul ilma. Oleh kerana itu para Nabi bersabda dalam salah satu hadis yang masyhur, "Nahnu kami para Nabi lam nuar, kami para Nabi tidak mewarisi, tidak mewarisi harta, harta untuk sedekah." Itu para Nabi. Kerana mereka warisi adalah ilmu. Inna ma warwatul ilmu. Hanya saja tidak lain melainkan mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang sangat mewah dan sangat besar sekali. Tidak ada kemewahan yang lebih jauh dari seorang yang mewarisi ilmu para Nabi dan Rasul. Tidak ada ahli waris lagi yang lebih tinggi selain ahli waris para Nabi dan Rasul. Makhluk yang mulia adalah para Nabi dan Rasul. Setelah mereka habis yang diakhiri dengan kenabian Rasulullah Sallallahu maka yang menggantikan kedudukannya adalah para ulama menggantikan jabatan yang menyampaikan risalah adalah para ulama jadi hadis ini menjelaskan bahawa manusia yang paling dekat kepada para nabi dan rasul al ulama hadis ini juga menjelaskan memberikan petunjuk dan perintah kepada umat untuk ta'lim kepada mereka memuliakan mereka membesarkan mereka dan mendekat kepada mereka dan hadis ini juga menunjukkan kehendaknya ulama menutup menjadi menjadikan berjalan sebagaimana yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Suluknya suluk al-anbiya wal mursalin tidak mencari uang dalam ilmu tersebut, tidak mencari dinar wa dirham. Tidak memperkaya diri dalam ilmu tersebut. Tidak menjual agama هو تنطق جلال يعني تنطق والله تنطق kalau para nabi dan rasul Dia mengajarkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul.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 Orang-orang munafik itu dahulu hadir di majlis Rasulullah, hadir di halqat Rasulullah, hadir di masjid Rasulullah, mendengarkan wahyu Allah yang keluar dari mulut beliau yang mulia, mendengarkan sabda-sabda beliau, perintah dan larangan beliau mendengarkan. Oleh karena itu Allah katakan, wa min ummayyat tabi'u ilaik. Dan di antara mereka domirohum kembali kepada ayat al munafiqun mayyat tabi'u ilaik. Ada yang mendengar saudara, hidup di majlisnya, mendengar khutbahmu, ceramahmu, kajian, engkau menyampaikan risalah Allah, dia dengar. <laughs> hatta idza khadu min amlika sehingga jadi tak kala mereka telah keluar dari sisimu, mu bubar majlis selesai keluar qalu alladziina utul mereka bertanya berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu siapa orang-orang yang diberi ilmu di sini kita tidak kita belum hadir waktu turun ayat itu Siapa di sini? As hum? As-sahaba. As-sahaba, as Allah ridwanullah alaihim ajma'in. Allah terangkan sahabat utul ilma. Orang-orang munafikun berkata kepada para sahabat yang Allah katakan utul ilm yang diberikan ilmu orang-orang yang berilmu orang-orang yang memiliki ilmu mada kala hadithan apa yang dia ucapkan tadi perkataan ini menunjukkan bisa berarti pura-pura bodoh mengejek istihza. Apa sih yang ucapkan tadi? Seperti itu. Dengan nada istihza mengejek. Kedua, tidak paham. Karena maksud mereka yang rusak. Hanya muting-muting saja. Mendengar-dengarkan. Untuk mencari keributan. Mencari bahaya. Dengan hati yang panas mendengarkan majlis Rasulullah. Mana kala alifan? Yang saya tunjukkan di sini adalah firman Allah. Utul alimah. Para sahabat dikatakan mereka yang diberi ilmu atau sahabat ahli teknologi. Nah, para sahabat orang yang ma'rifah mengetahui ilmu agama Allah. Umur ya, ini satu faedah yang sangat besar sekali. Pertama, bahawa para sahabat adalah orang-orang yang berilmu, ilmu agama. Berlebih kuat kepandaian di antara mereka. Tidak semua, tidak berarti semua di antara mereka mengetahui dan jadi ulama. Tidak faham makan azan Allah ini untuk merat sebagian orang-orang yang menurut para sahabat bahwa manhaj salat itu adalah aslam tidak ahkam, tidak alam cukup taslim saja terbantah sadar atau tidak sadar dia bantah firman Allah Allah katakan utul ilmu Orang yang berilmu para sahabat itu. Oleh karena itu ulama kuno yang mengikuti orang para sahabat Rasulullah alaihi wa sallam ini hakikat ulama. Yang mengikuti manhaj para sahabat yang ditempuh oleh para sahabat. Para para sahabat digambarkan diterangkan oleh Allah untuk ilmu. Dan kita mengetahui bahwa ilmu yang dimaksud sini adalah ilmu di. Kami berbicara tentang agama Allah. Dari sini pun kita mengetahui bahawa ulama adalah orang-orang yang berilmu yang mengetahui ilmu agama Allah, yang mengetahui tentang agama Allah, mengetahui kitab dan Sunnah. Catat baik-baik ayat ini. Dan dia ayat ini juga menunjukkan keutamaan sahabat yang salah besar. Dan menjelaskan juga kepada kita bagaimana orang-orang munafik yang pada masa kita ini aktor lebih banyak lagi dari orang-orang munafik pada zaman dahulu. قطع الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم mereka itu orang-orang yang Allah telah tutup hati-hati mereka dan mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka sampai di sini bagian yang kedua kalau terlalu panjang kalau saya uraikan terus jadi diberi waktu sampai jam sembilan kurang lewat bagian yang ketiga peringatan terhadap mereka yang berbicara tentang agama Allah berdiri di atas mimbar duduk di majlis menyampaikan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah berfatwa berlaga dari mufti mengeluarkan pendapat seperti mujtahid di ghairi ilmin dalam tanpa ini. peringatan yang keras ancaman yang syedid terhadap mereka yang berbicara tentang agama Allah di dalam tanpa ilmu بغير علم dalam tanpa ilmu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الحديث صحيح ذكركم الامام البخاري مطمن بدواء كتب صحيح بخاري بن مسلم بل الامام امام اعلى حديث الغيب قرن شد رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada hamba-hambanya. Yang zatnya ilmu tidak akan dicabut oleh Allah. akan tetapi Allah mencabut ilmu liqabdil ulama dalam diwafatkannya para ulama dan cara Allah menghilangkan ilmu dan dimatikannya orang-orang yang memiliki ilmu dengan diwafatkannya orang-orang yang memiliki ilmu hatta idha lam yubki aliman sehingga apabila tidak tinggal tidak sisa lagi orang orang yang tinggal sedikit lagi orang lain atau hampir-hampir langka sekali mencari ulama ittakhadha an-nas ru'usan juhala manusia akan mengangkat ru'us pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang dimaksud ru'us di sini pembuka-pembuka yang diangkat oleh manusia sebagai pembuka-pembuka agama agama menyangkut manusia ingat sabda Rasulullah ittakhawannas manusia orang-orang awam yang mengangkat kulan ulama kulan ulama kulan mukti kulan mujtahid ini kata kulan ittakhawannas ru'usan juhala pemimpin-pemimpin yang duduk yang bodoh dalam masalah din Jadi dimaksud di sini lebih tepat bukan ulama, tapi orang-orang yang dianggap memiliki agama yang diangkat oleh manusia. Jadi terpaksa. Sekarang ini banyak ustaz terpaksa, kiai terpaksa, ulama terpaksa banyak. Yang mengangkat orang-orang awam, yang menjuluki situan alim orang-orang Arab ini mengalami kaidah ini. Ada mungkin kita saya dikatakan sebagai ahli teknik ahli komputer kalau yang menjuluki saya bukan orang yang ahli komputer bisa dinilai, tidak? Yang menilai seorang itu ahli teknik tentu orang yang ahli teknik yang lebih tinggi dari dia atau setara dengan dia dalam agama simpang siur ini. Yang mengangkat sekarang ini seorang itu ulama, orang alim, kiai, manusia. Manusia yang bodoh ini hanya melihat sorban, gamisnya, topi haji. Maaf, ini tidak mengkritik sorban gamis. Begitu. Tapi di masyarakat kita ada kejadian yang tidak baik seperti ini, bahkan kejadian yang seperti ini. Seorang biasa berbicara agama satu dua kali, naik haji, bicara lagi agama, kau kedudukan depannya Ka. Jadi kiai haji. Mulai diangkat, diundang, maulidan dan lain sebagainya. Lalu mulai mengeluarkan takwa-takwa. Istahad al-nasu ru'usan juhala. Karena manusia sudah mengangkat mereka ini. Orang-orang yang juhala ini. Sebagai ru'us. Kemuka-pemuka mereka, tokoh-tokoh mereka, tempat sandaran mereka. Berbeda dengan zaman dahulu. Umat punya sandaran tempat bertanya Tempat mengadu dari kezaliman manusia Para ulama yang benar-benar ulama Kalau mereka punya muskil dalam diri mereka Masalah keluar dan masalah apa Mereka datang kepada ulama bertanya Kalau ada kecurangan Yang terjadi di negeri mereka Mereka datang sama Allah. Ambil contoh Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Tadkala Al-Fah Menaikkan ajak قالوا ذكروا ترى فقير مسكين أو مسلم ذكروا سمع الإمام minta fatwa dia, minta al-imam menasihati khalifah. Jembatan umat betul-betul dan memang ahli ilmu. Waktu terjadi dulu masa Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana aa, diwajibkan untuk mengakui bahwa Quran ini makhluk. Umat menunduk memimpin mereka, Allah. Para para ulama ini pemimpin mereka. Dalam mereka warasatul anbiya. Mutarung jawab. Mereka jadi kebiasaan. Wama mengajak umat untuk teriak-teriak. untuk rasa dan lain sebagainya tidak. Ulama tampil sendiri ke depan. ke kebanyakan. Umat tunggu di belakang. Dia tanggung sendiri dari situ. Itu ulama namanya. Dia punya Ahmad bin Hanbal. Menderita di sini. Istahawanna suruh usul jinala Fasu'ilu Lalu mereka ditanya Fa'ahto bighairi alimin Mereka berfatwa tentang Mereka berfatwa bighairi alimin tanpa ini Jadi sini lebih tambah jelas dari kita Bahawa yang dimaksud di sini adalah masalah diri Bukan masalah dunia Karena ada fatwa di sini Umat bertanya bagaimana masalah ini? Fa'atau. Mulai keluar fatwanya. Bihairi ilmin dalam tanpa ilmu. Wa riwayatin dalam lain riwayat bira'yihim dalam ra'yu mereka. Ini tidak berarti Islam menghilangkan ra'yu pikiran kala tidak selain Bahkan pikiran akal nikmat Allah yang besar. Bahkan kalau kita tidak berakal majnun hilang taklif beban. Diangkat pena salah satunya dari orang yang menjemur gila sampai dia berakal. Bahkan akal dipergunakan hatta kita sampai ke lubang kubur juga. Tapi yang dimaksud dengan ra'yu di sini adalah ra'yu yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ilmu tanpa tidak memiliki ilmu. Kedua dengan ra'yu mereka. Kalau mereka orang yang pandai, cerdik, Rakyatnya dipergunakan tidak sejalan dalam sunnah Rasulullah, tunduk kepada sunnah Rasulullah, bahkan menentang sunnah Rasulullah. Islam tidak menentang akal. Islam menghargai akal. Tapi Islam menduduki akal. Batas-batasan. Akal tetap dimulia ke dalam Islam. Tuduhan sebagian orang bahwa salaf itu tidak mempergunakan akalnya. Kedot dusta. Rakyat Justru ini yang membedakan antara kita dengan hewan. Contoh yang paling baik. Saya mengatakan satu hadis yang sangat menarik sekali. Dan mungkin antum belum mendengar. Karena hadis ini tidak masuk. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Ambar. Sepanjang pemeriksaan kami hadis ini Hasan. InsyaAllah. Ini boleh dipakai. Terus satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zakara Fattal Al-Kuburi Zakara Fattal Al-Kuburi menerangkan tentang fitnah fitnah kubur. Bahawa manusia nanti akan difitnah dalam kuburnya, diuji di dalam kuburnya nanti, ditanya. Maka berkata bertanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Umar berkata Umar أترد علينا أقولنا يا رسول الله أترد علينا عقولنا يا رسول الله Apakah nanti akan dikembalikan akal-akal kita ya Rasulullah? Waktu ditanya di kubur di fitnah dalam kubur itu kita berakal atau tidak? Mempergunakan akal atau tidak? Lihat. Lihat sahabat. Umur tetap menghargai akal. Tetapi akal yang tunduk kepada wahyu oleh kita. Rasulullah. Aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah. Apakah waktu di fitnah di diuji dalam kubur ini kita berakal? Dikembalikan akal kita sebagaimana ruh kita kembali. Satu pertanyaan yang bagus tadi. Kalau itu Rasulullah tidak murka, kalau Rasulullah menjawab, Naam, iya. Kahai'ati kubul yaum. Seperti keadaan kamu pada hari ini. Seperti keadaan kamu hidup dunia ini beraka, begitu juga nanti kamu akan difitnah diuji dalam kubur kamu. Apa? Jawab Umar dalam gagahnya, difi'il hajar. Kalau demikian, di mulutnya saya masukkan batu. Maksudnya, saya akan berikan jawaban kepada malaikat yang tepat. Begitu Umar berkata. Itu lakas dalam bahasa Arab. Di sini hajar, di mulutnya batu. Ya ini, saya akan berikan jawaban yang mereka tidak bisa bertanya lagi. Itu maksud. Ini mau menunjukkan keyakinannya. Di sini saya mau jelaskan yang tetap akal berfungsi. Tapi ada syarat akal yang tunduk kepada wakil. Kalau akal yang tidak tunduk kepada wakil, orang-orang kafir itu berakal tetap di kuburnya dia tidak akan bisa mempergunakan akalnya. Ha, ha, hu ha hu. dia akan ditanya, dia tidak menjawab. La adri, la adri, aku lu kama yakulun nas. Aku berkata sebagaimana diucapkannya manusia kata mereka, la daraita wa la talaita engkau tidak tahu engkau tidak pernah baca lalu dia pukul dia di antara dua telinganya wala sihu sayhatan kalau dia berteriak dengan kencang yang didengar oleh yang sekeliling ini menunjukkan akal yang tidak setuju dengan Alkitab dan Sunnah tidak bisa dipergunakan dalam kubur jadi kemuliaan akal itu apabila dia tunduk kepada Alkitab dan Sunnah karena Allah Rabbul Alamin yang menciptakan akal itu dan akal ini tentu dia akan menentang Allah Azza SWT. Kecuali kalau dibawa untuk menentang. Seperti anggota badan ini. Dia makhluk Allah Azza SWT. Dia mengetahui. Oleh kerana itu nanti ini akan berbicara pada Yawmul Qiyamah. Tapi hati yang membawa tangan kaki untuk menentang Allah SWT. Ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke depan, ke depan, ke belakang. Ke belakang. Nanti orang-orang kafir yang mengaku berakal di dunia ini akan mengatakan tidak berakal. Lau kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashab as-sa'ir. Lau kunna nasma' aw naqil ma kunna Kalau dahulu dunia kita mempergunakan pendengaran berakal jadi manusia yang paling berakal di dunia ini. manusia kafir yang paling berakal di dunia ini nanti pada jauh berkiah yang dia akan mengaku tidak berakhir. Hadis ini mengandung hukum yang sangat banyak. Jadi hadis yang tadi saya katakan. Pertama, menggemarkan kepada kita untuk membentuk ini Sebelum ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menggemarkan kepada kita untuk bergaul dengan para ulama itu. Mengikuti mereka. Yang ini yang sebenarnya kita Yang ketiga, peringatan terhadap kaum muslimin untuk tidak mengangkat orang-orang yang jahil sebagai tokoh-tokoh antara mereka sebagai pengajar-pengajar mereka orang-orang yang tidak mengerti tentang Allah karena kerusakannya akan lebih besar lagi. Yang keempat bahwa yang menilai seorang itu alim harus orang alim, bukan orang awam. Dari sini kita sering mendengar perkataan ulama kita, perkataan orang awam tidak boleh dianggap tidak jadi hujah. Sering kita dengar orang-orang awam berbicara tentang agama, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh taati. wasallam juga kepada mereka yang berbicara tentang agama Allah di luar ilmu. Akibatnya kesesatan bukan hanya pada mereka, tadallu wa adallu. Mereka sesat setelah berfatwa di luar ilmu atau di ra'yihim dalam raih mereka, mereka sesat wa adallu. Lebih daripada itu, mending kalau mereka sesat untuk dirinya sendiri, tetapi menyesatkan yang lain. Sesat menyesatkan ini ancaman yang sangat keras sekali terhadap orang yang berbicara tentang agama Allah bila kaya ilmu dirajihim yang menyalah Alkitab dan Sunnah. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua yang berbicara tentang masalah ini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man uftiya bi ghairi 'ilmin, كان إثمه على من أخطأ وفي رواية Gaura sabata Barang siapa yang diberi fatwa dengan tanpa ilmu Maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa tersebut Lagi-lagi kita temui di gairi ilmu Islam sangat menentang dengan tanpa ilmu Islam menghargai segala sesuatu dengan ilmu meskipun salah. Islam tetap tidak membenarkan dengan tanpa ilmu meskipun benar. Tetap teranggap salah. Man uftir di ghair ilmin kana ismuhu ala man aftar. Barang siapa yang diberi fatwa dalam tanpa ilmu dalam lain menurut riwayat digoyri tadi tidak sabit asal jadi saja tidak warok tidak mikir dulu mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya itu tidak sabit namanya menganggap ringan dan untuk umat dosanya dia tahu berapa orang dia sesat satu, dua, tiga, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin juta, Bayangkan. Bagaimana dia berhadapan nanti dengan Rabbul Alamin? Kalau nanti kita akan ditanya tentang ilmu itu. Ini hadis wajib patut kita renungkan dan hafalkan jadikan pecah kalau ada tukang-tukang fatwa kita mewakil hadis ini. Ini hadis Hasan insyaAllah ta'ala dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan riwayat Gawra Tabat ini turun dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal Imam uh, Ibn Majah إمام الضريري إمام من غير الله إمام أهل الحديث حديث كثير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيه <coughs> Tauhid ini pemutus hukum. Hakim, Tauhid. Termasuk lama tentu. Orang-orang yang beri. Tauhid itu, kata Nabi, ada tiga macam. Tiga golongan. Ismani finnar wa wahidun fil jannah. Dua golongan masuk nar, satu golongan masuk jannah. Ismani finnar وواحد في الجنة والمرتان رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة صورا قاضي عرف الحق ينعرف يمن الحق بمرا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Lalu berilmu maksud. Dia mempunyai ilmu. Cara memutuskan hukum, cara berfatwa dan lain sebagainya. Arafal haq itu namanya. Fakadah bisa. Dia putuskan dengan kebenaran tersebut. Dia putuskan dengan ilmunya dan dengan benar. Dia tidak berbuat curang dalam ilmu. Karena orang yang berilmu itu dengan mudah dapat menyesatkan manusia.